بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bugungi darsimizda islom ummatining ulkan qahramonlaridan biri islom ummatiga katta xizmatlarni qo'shgan va islomiy mashriqda juda ko'plab va katta jihodiy amaliyotlarni olib borgan inson muhallab ibn abi sufra al azdi rahimahulloh haqida bo'lib o'tadi va bu kishining Mavaron Nahrni fath qilish yo'lidagi qilgan sa'y harakatlari va u kishining Mavaron Nahrda qaysi mintaqalarni fath qilganlar haqida aytib o'tamiz. Muhallab ibn Abi Sufra bu kishi tobiinlardan bo'lib Makka fathi yilida tavallud topgan u kishining otasi Umar radhiyallohu anhu ning davrida Basra valisi tarafidan Umar radhiyallohu anhu ga elchi qilib bir to'p insonlar bilan birgalikda Madinaga yuboriladi. Muhallabning otasi Umar radhiyallohu anhu bilan uchrashgan vaqtida Umar radhiyallohu anhu undan isming nima deb so'raydi. Shunda otasi Zolib ibn Suq yoki Savq deb turib javob beradi. Uning ismi go'zal emas edi. Umar radhiyallohu anhu mana bu narsani ko'rib turib, u kishining tuzilish shakli oppoq soqolli, oq sochlik, ya'ni ko'p yoshi qari bo'lmasa ham o'zi so'z soqoliga juda erta oq tushgan inson edi. Shunda uni soch soqolini xinalab kelishlikka buyuradi va unga sen zolim emas balki sen abu sufrasan ya'ni oqlik otasisan deb nom qo'yiladi mana shu vaqtdan beri bu kunya u kishiga ma'lum va mashhur bo'lgan kunya bo'lib muhallab ham otasining mana shu kunyasi bilan nisbat berib aytiladi muhallab ibn abi sufra muhallab ibn abi sufra haqida Mawara nahrga vali bo'lishligi va undagi fathlarni qilishligini aytishlikdan oldin u kishining avvalgi hayotidan qilib kelgan ishlari haqida bir og'iz eslab o'tsak va u kishining islom ummati uchun qilgan xizmatlari sa'y harakatlarini aytib o'tsak maqsadga muvofiq bo'ladi bizning aslan bu darslarni qilishlikdan maqsadimiz ham modomiki movaron nahr fathiga otlangan ekanmiz mana shu yo'lda sa'y harakat qilar ekanmiz bizdan oldingi salaflarimiz bu mintaqalarni fath qilishlik yo'lida bu mintaqalarga islom izzatini olib kirishlik yo'lida qanday sa'y harakat qilganligini o'rganib va ular qo'ygan xatoliklarga qaytadan tushmaslik uchun va mana shu narsani o'z hayotimizda amaliy suratda tatbiq qilishlik uchun qisqa bo'lsa ham ozgina bo'lsa ham bir ma'lumotga ega bo'lib qolishlikni xohlaymiz shuning uchun muhallab nabiy sufroni hayotiga qisqacha bir nazar soladigan bo'lsak Muhallab ibn Abi Sufra rahimahulloh aytib o'tdiki, Makka fathi yillarida tavallud topgan va bu kishi Iroqning Az qabilasidan bo'lib, bu Az qabilasi badaviy arablardan bo'lib hisoblanadi. Muhallabning tavallud topgan yillari olamda yangi rivojlanishlik yuzaga kelgan va taraqqiyot rivojlanib kelayotgan bir davr edi. Muhallab Alloh subhanahu va taoloning irodasi bilan ham badaviy cho'l hayotlari hamda islomiy hazorat rivojlanish madaniyat davrida o'sib ulg'aydi va mana shu davrda yashab o'z faoliyatini olib bordi bu kishining jihodiy amaliyotlari haqida 31 hijriy sanadagi mashriqda bo'lib o'tgan jihodiy amaliyotlardan boshlanadi muhallab ibn abi sufro 31 hijriy sanada abdurahmon ibn samura al qurayshiyning sijiston mintaqalarida olib borgan jihodiy amaliyotlarida qatnashadi va bu amaliyotlar bu jihodiy kurashlar davomida u avvalgi saflarda va qo'mondonlar qatorida jang qilgan muhallab mana bu 31 hijriy sanada abdurahmon ibn samura bilan birgalikda sijiston mintaqalarida jihodiy janglarni jihodiy harakatlarni olib boradi va qobulni fath qilishlikka muyassar bo'lishadi so'ngra muhallab ibn abi sufra yana basraga qaytib ketadi mana bu basraga qaytib borgandan keyin 36 hijriy sanada hammamizga ma'lum va ayanchli bir hodisa bo'lganki bu vaqtda usmon roziyallohu anhuning qasosini olamiz deb oysha onamiz va bir necha ulug' sahobiylar va ularga ergashgan insonlar basrada usmon roziyallohu anhuning qasosini olishlik uchun harakat boshlaydilar va bu harakatlar ichida azd qabilasi ham bo'ladi so'ngra Ali radhiyallohu anhu bilan o'rtada ittifoq bo'ladi. Ular urushmaslikka, balki bu ishni kechiktirishlikka kelishadilar. Va hammalari Madinaga qaytib keladi. Mana shunday tinch omon bir kun bo'ladiki, lekin bu kun munofiqlar uchun juda ayanchli, eng yomon kun bo'lib hisoblanadi. Allohning la'nati bo'lsin bu munofiq va fitnakor insonlargaki, ular mana bu ittifoqni ko'ra olmaganda ikki musulmon toifani bir-biri bilan gechgichlab o'rtalarida fitna chiqarib urushtirishgan. Mana bu kunda ko'plab sahobiylar, ulug' sahobiylar ham vafot etgan. Mana shu kunda qatl bo'lgan. Ya'ni Jamal voqeasi deb nomlanadi bu voqea. Mana shu voqeadan keyin Azd qabilasi ham Ali radhiyallohu anhu ning itoat ostiga kiradi. Va mana shu itoat ostiga kirgandan keyin Ali radhiyallohu anhu Muhallabni o'z qavmiga boshliq qilib tayinlaydi. muhallab muaviya ibn abi sufyan anhu ning xilofati davrida sind mintaqalariga ya'ni hindiston mintaqalariga g'azotga boradi va bu mintaqalarda banna mintaqasiga keladi uni fath qilishadi hamda lahorni ham fath qilishadi va yana mana shu o'rtalardagi ba'zi bir katta katta mintaqalarni fath qiladi mana bu ishlarda muhallabning katta sa'y harakatlari bo'lgan hatto janglardan bittasida muhallab 18 ming turk qo'shiniga otliq chavandoz bo'lgan turk qo'shiniga ro'baro keladi va mana shu janglarda ham muhallab alloh taoloning izni bilan g'alaba qozonib ularni ustidan g'olib bo'ladi bu hijriy 44 sanada edi biz darsimizni avvalda ham aytib o'tgan edik hakam ibn amr al gifari roziyallohu anhu bilan birgalikda xuroson mintaqalarida ham janglarda olib boradi va bu mintaqalarida ashil tog'ida bo'lgan jangni biz sizlarga aytib o'tgan edik so'ngra g'ur mintaqalarida bo'lgan janglarni ham biz sizlarga aytib o'tdikki g'ur mintaqalari bu afg'onistonning hirot bilan g'azni orasidagi shahar qishloq tog'li va cho'llik hamma mintaqalar avval g'ur mintaqalari deb nomlangan mana bu yerlarda ham turklar bilan bo'lgan qattiq janglarda muhallab ibn abi sufroning qay tarzda chiroyli, go'zal suratda jang olib borganligini biz darsimizda aytib o'tdikki, u kishi xiylakorlik bilan jang qiladi va mana shu jangi davomida turklarni qo'mondonlarini, ularning kattalarini asir olib, so'ngra ular vositasida mana bu muhosaradan o'zi mujohidlarni va butun g'animatlarni sog' salomat olib chiqib ketadi. Muhallab Mana bu Sijiston, Xuroson mintaqalari, Sin chegaralari, mana bu mintaqalarda janglarini tamomlagandan keyin yana Basraga o'z yurti Iroqqa qaytib boradi. Va Iroqqa qaytib borganda o'sha vaqtlarda, ya'ni 44-hijriy sanadan so'ngra Muaviya radhiyallohu anhu davrlarida va Muaviya radhiyallohu anhudan keyingi xosatan Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu xalifa bo'lib turgan vaqtdagi davrlarda Iroqda xavorijlar ko'p bosh ko'taradi. Musulmonlarga ko'p takliflarni olib keladi. Mana shu vaqtlarda Abdullah ibn Zubayr tomonidan Basra, Kofa, Iroq mintaqalariga o'z ukasi Mus'ab ibn Zubayr vali qilib tayinlangan edi. Bu kishi Muhallabni o'z o'rniga noib qilib o'zining o'rinbosari qilib Basraga vali qilib tayinlaydi. Bundan so'ngra Abdullah ibn Zubayr Muhallabni Xorasonga vali qilib tayinlaydi. Lekin u kishi Xorasonga vali bo'lib borish o'rniga Iroqdagi xavorijlar bilan bo'lgan janglarda masruf bo'lib, shu bilan bog'lanib qoladi. Bunga sabab Iroqda xavorijlar chiqib, katta-katta mintaqalarni o'z qo'l ostlariga olayotgan vaqtda u yerdagi amir valilar hamda avom xalq ham bir insonni o'zlariga qo'mondan qilib, o'shaning qo'mondonligi ostida xavorijlarga qarshi jang qilishlik uchun fikrlay boshlaydi va hamma bir ovozdan muhallab ibn abi Sufrona o'zlariga qomondan bo'lishligini xohlaydi va bu ishni ahnaf ibn qays at tamimi ham ayni mana shu royni mana shu fikrni qo'llab quvvatlaydi bu kishi xurosonni umar radhiyallohu anhu davrida fath qilgan inson edi so'ngra valiga borib aytadi basra valisiga: bizga mana shu muhallabni qomondan qilib bering xavorijlarga qarshi jang qilaylik deydi Ular borib turib, muhallabga bizga qo'mondan bo'lgin va biz xavorijlarga qarshi sening bayrog'ing ostida jang qilaylik deb aytganda u kishi aytadiki, mening amirim, bizning ustimizdagi xalifa bu abdulloh ibn Zubayr. U kishi meni xurosonga vali qildi va men u kishiga ahd berganman, men bunga itoat qilishim kerak, men bu itoatni buzolmayman dedi. So'ngra xalq ahnab ibn qays va boshqalar yana basra valisiga borib aytishadi basra valisi ham o'zi ham bu ishni taklif qiladi so'ngra xalq hokim bilan voliy bilan shu bir kelishuv qilishadida keling deydi shuni olib qolaylik biz abdulloh ibn zubayr nomidan bir maktub yozaylikda bu kishini o'zimizga qoid qo'mondan qilib olaylik deydi shunda basra valisi abdulloh ibn zubayr nomidan bir maktub yozib sizni shu xavorijlarga qarshi jihod qilishlikka buyuramiz degan bir ma'noda maktub qiladi muhallab ibn abi sufra juda hakim dono aqlli inson edi shu bilan birga olim muhaddis faqih inson bo'lgan u kishi itoatni hamda musulmonlar jamoatini doimo lozim tutgan har qanday holat bo'lmasin, mumkin qadar musulmonlarni bir bo'lib ushlab turishlikka, jamoatni mahkam tutishlikka o'zi ham amal qilgan va boshqa insonlarni ham ko'p targ'ib qilgan. U kishi o'sha zahotiyoq Ahnab ibn Qaysga aytadi: "Yaxshi, men sizlarga xavorijlarga qarshi jangda qo'mondon bo'laman, lekin bir necha shartlarim bor. Ayt shartlaringni." Birinchi shart, men askarlarni o'zim tanlab olaman. O'zim yoqtirgan va o'zim bilgan askarlarni tanlab olaman dedi. Ahnab ibn Qays: "Yaxshi, xohlagan insoning tanlab ol deydi va mana shunga ko'ra ba'zi bir shaharlarga voliylar tayinlashlik hamda tushgan g'animatlarni taqsimotlari bo'yicha ba'zi bir shartlarni qo'yishadi va mana shu shartlarga ko'ra shartnomani tuzadi so'ngra muhallab ibn abi sufro xavorijlarga qarshi bo'ladigan jangda mujohidlarga qo'mondon bo'lib tayinlangandan keyin u o'ziga 12 ming basra ahlidan jangchilarni tanlab oladi so'ngra bularni qurollantirishlik Xavorijlar ziddiga yaxshilab tayyorlanishlik uchun baytilmolni qaraydiki, baytilmolda ularni qurollantirishlikka, ularni ehtiyojlarini qoplaydigan mol-mulkni topa olmaydi. Muhallab aytib o'tganimizdek, juda tadbirkor inson. U tijoratchilar oldiga boradi. Tijoratchilar oldiga borib turib, ularga va'z qiladi. Sizlar bir necha yillardan beri bu xavorijlarning yo'llarini to'sib qo'yishlik va musulmonlarga berayotgan taklifotlari sababli yo'llaringiz to'silib qoldi tijoratlaringiz kasod bo'ldi men mana shu xavorijlarga qarshi jang olib bormoqchiman lekin bunda menga mablag' ehtiyoj bor sizlar menga qarzga mol mulk beringlar va men inshaalloh sizlarga bergan bu qarzlaringizni vafo qilaman ya'ni qaytaraman deb va'da beradi so'ngra tijoratchilar ham muhallafni obro'si baland e'tiborli inson ishonadida o'z mol mulklarini unga omonat qarz sifatida topshirishadi u kishi mana bu qarzlarni olib butun armiyani jihozlantirib havorijlar qarshi janglarda olib boradi biz bu janglar tafsilotlariga to'la kirishmaymiz chunki darsimiz juda cho'zilib ketadi bunda so'ngra basra ahlini u yerdan chiqarib yuboradi ular xavorijlar keladi va o'rtada janglar bo'ladi va bu janglar natijasida ba'zan xavorijlar ba'zan muhallab ibn abi sufra g'alaba qozonadi lekin muhallab mag'lubiyatlarga uchragan vaqtlarda ham mustahkam bu janglarida davom etadi va o'z tanlagan yo'lidan aslo voz kechmaydi hatto ba'zi bir janglaridan bittasida uni atrofidan odamlar qochib ketib yolg'iz o'zi qolib qoladi yolg'iz o'zi qoladi shunda u qochayotgan insonlarni orqasidan yetib borib ularning oldiga o'tadida ularni old tarafdagi bir tepalikka chiqib ey Allohning bandalari ey Allohning bandalari menga kelinglar menga kelinglar deb ularni da'vat qiladi va u kishining atrofida bir qancha minglab odamlar yig'iladi mana bu yig'ilgandan keyin ularga yaxshi uvaz nasihatlar qiladi albatta alloh subhanahu va taolo ko'plab qavmlar borki ularni ustidan oz bir qavmlarni g'olib qilganligini, Alloh taoloning nusrati oz insonlar bo'lsa ham tezda Alloh taolaning nusrati ularga nozil bo'lishligi haqida ularga va'z, pand nasihatlar qilgandan keyin 4000 ga yaqin inson u kishining atrofida yana qoladi. Va mana shunday qilib u kishi janglarida davom etadi. Muhallab ibn Abi Sufra rahimahulloh haqida ba'zi bir noto'g'ri bo'xton gaplar ham borki, u kishining yolg'onchilik bilan va u kishining qalloblik bilan ayblangan ba'zi bir ayblarni tilga olinadi, lekin bu ayblar, bu qilinayotgan ig'volar xavorijlar tarafidan chiqarilgan narsalar bo'lib hisoblanadi. Chunki bu kishi o'z janglarida, o'z olib borayotgan uslublarida juda ko'p o'rinlarda hiylaga suyangan. ya'ni xila bilan olib borgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ediki al harbu khid'ah." jang bu xiladir degan edi u kishi o'z janglarini xila bilan olib borar edi hattoki havorijlar bilan janglar juda uzun vaqt cho'zilib ketadi Muaviyaning vaqti o'tib abdulloh ibn zubayr radhiyallohu anhu ning vaqtlari o'tib abdul malik ibn Marwan hajjajning davrlari kelganda ham muhallab ibn Nabiy sufra havorijlar qarshi janglar olib borardi shu janglardan bittasida qaraydiki, xavorishlar bilan janglar tugamaydiganga o'xshaydi. Shunda u kishi jangning eng katta qoidalaridan bittasi bu farriq tasud. Parchalab bo'lib tashla, boshliq bo'lasan. Mana shu qoidani ishlatadi. Va xavorijlar ichidagi bir insonga bir maktub yo'llaydi. Bu maktubga qo'shib 1000 dirham pul ham yo'llaydi-da, sizni bizga berayotgan ma'lumotlaringizdan ko'p foydalandik va bizga yana shunday bir ma'lumotlar berib turing deb maktub yozib jo'natadi bu maktub xavorijlarning kattasini qo'liga yetib keladi va ahliga odamni chaqiradida mana bu narsa nima u odam aytadi men bilmayman meni ishim yo'q bu bilan dedi. shunda xavorijlar amiri uni o'sha zahoti qatl qiladi mana buni ko'rgan xavorijlar ichidagi yana boshqa bir kattalardan biri abdurobbih degan inson Qatari ibn fujaa bu Qatari ibn fujaa xavorijlar namiri. unga aytadiki sen nega begunoh odamni o'ldirding dedi u aytadiki mana qog'oz mana pul bu deyapti bizga xoinlik qilib josislik qilyapti shuning uchun o'ldirdim deydi shunda abdurobbi aytadiki qanday qilib o'ldirasan hali bayon bo'lmagan narsa ochiq bir hujjat dalilga ega bo'lmagan narsa ehtimol buni hiyla bilan qilayotgandir hiyla bilan qiladigan bo'lsa demakki bunga haqli bo'ladi hech narsa bo'lmaydi deydi shunda qator aytadiki amir deydi insonlarni salohiyati uchun o'zi xohlagan ishni qilishi mumkin buni boshqalar hisob kitob qilmaydi dedi mana bunday bo'lib o'rtada biroz kelishmovchiliklar kelib chiqadi bundan keyin yana bir ish bo'ladiki bir nasoro kelib turib qatara ibn fujaiyga sajda qiladi shunda qatara aytadiki ey nima qilyapsan deydi u aytadi men sengagina sajda qilaman dedi shunda havorijlardan bittasi chiqib turib alloh subhanava taoloni qur'oni karimdagi mana bu oyatini o'qiydi innakum ma ta'buduna min dunillahi hasab jahannam ya'ni ey mushriklar sizlar ham va Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlaringiz ham jahannam o'tinidir. Ya'ni Qatariyni sen ham jahannam ahlidansan degandek qilib mana shu oyatni o'qiydi. Shunda Qatariy aytadiki, bu nasorolar Iso alayhisalomga ham ibodat qilishgan. Bu narsa ibodati Iso alayhisalomga zarari yo'q edi deb o'rtada yana bahslar boshlanadi. Xavorijlarda shunday bir tabiat bor ediki, ular bitta oddiy narsani atroflicha tushunmas, balki juda tor tushunadigan va bu tor tushunchasida insonlarni darrov takfir qilib, ularni qonuniy molini halol qiladigan insonlar bo'lib hisoblangan. Mana bu yerda o'rtada tafriqa boshlanadi. So'ngra bularni to'laligicha o'rtasini buzib tashlashlik uchun muhallab yana bir hiylani ishga soladi. Shunday hiyla qiladiki, bir insonni yuboradi ularning oldiga. Majlisga kiradida u inson shunday savol bilan murojaat qiladi. Bir savol bor sizlarga. Ikki inson sizlarga muhojir bo'lib hijrat qilib kelyotib, bittasi yo'lda vafot etdi bittasi esa yetib keldi so'ngra sizlar uni imtihon qilib ko'rdinglar tekshirib ko'rdinglar, sizlarda tekshiruvlardan o'tolmadi bu inson haqida nima deysizlar deydi shunda bittasi aytadiki bu inson o'lgani jannatda bizga yetib kelgani esa uni imtihon qilamiz to imtihondan o'tmagunimizcha u musulmon bo'lmaydi deydi yana boshqasi chiqadida yo'q deydi har ikkisi ham kofir ular ikkisi ham musulmon emas deydi O'ylab qarang, subhanalloh, ularga iymon bilan hijrat qilib kelayotgan odam haqida shunday fikrlar bor edi. Bular o'rtada qattiq bahs muronazaralari ketadida, ikkisi o'rtasida ajraydi. Va ya'ni Qatari ibn Fuja' eski amirida qo'shinning 4 dan yoki 5 dan bir qismi Abdurrobbih degan inson desa, qolgan qismi ikki toifaga bo'linadi. So'ngra bular bir-birlarini takfir qiladi. Takfir qilib o'rtada jang boshlanadi. Bu jang shunday shiddatli bo'ladiki, hajjojga yetib boradi bu ish hajjojga yetib borganda hajjoj muhallabga endi tezlik bilan hujum qilgin ularni yo'q qilgin degani muhallab janglarda juda tajribasi kuchlik yoshligidan jang ichida o'sib kelayotgan inson edi u aytadi yo'q dedi men kutaman toinki bular bir birlarini qirib tugatsin keyin men ularga yurish qilaman dedi o'rtada uzoq bir oy muddatcha jang qilishadi bu jangdan so'ngra qatariy mag'lub bo'lib qochib ketadi abdurrobbih esa juda oz sonli insonlar bilan qoladi muhallab tezlik bilan ularga hujum qiladida ularni aksarlarini qatl qilib tashlaydi ya'ni muhallabning janglari mana shunday xilalar bilan bo'lgan edi mana shuning uchun xavorijlar u haqida ig'vo gaplarni tarqatganki bu qallob yolg'onchi shunday bir inson deb turib tarqatgan edi Va vaholanki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganday dedilarki har yolg'on yolg'on deb hisoblanadi magaram uchtasi bundan mustasno ya'ni ikki kishini o'rtasini o'nglab qo'yishligida yolg'on erni ayoliga yolg'on gapirib uni yana o'ziga qaytarishligi va yana kishining jangda yolg'on gapirib dushmanini qo'rqitib unga tahdid solishi yolg'on emas degan edi muhallab ayni mana bu narsalarni faqih inson edi yaxshi tushunar edi jangda bu narsani ko'p ishlatgan edi muhallab ko'p farzandlariga va o'z qo'l ostidagi qo'mondonlariga nasihat qilardiki sizlar sabr va bardoshni hamda hiylani o'zingizlarga mahkam ushlanglar doim mana shu narsani lozim tutinglar chunki jangda sabr bardosh qilishlik hamda xila qilishlik bu ko'pincha shijoatdan ham foydaliroq deb tayinlar edi endi muhallabni movaron nahrga bo'lishiga qaytadigan bo'lsak aytib o'tdik abdulloh ibn zubayr radhiyallohu anhuning xilofati davrida Muhallab nabiy Sufra Xorasonga vali qilib tayinlangan, lekin Iroqdagi ishlar sababli bu yerga vali bo'lib kela olmadi. 78-hijriy sana bo'lganda Abdulmalik ibn Marwan Xorasonni Hajjojning valiligi ostiga qo'shib bergan. Hajjoj esa 78-yilda Muhallabni Xorasonga vali qilib tayinlaydi. Lekin biz oldingi darsimizda aytdikki, u 78 yilda emas balki 79 hijriy sananing boshida xurosonga vali bo'lib keladi muhallab xurosonga vali bo'lib kelgandan keyin 80 hijriy sanada balx daryosini ya'ni amu daryoni kechib o'tib 8 ming askar bilan shahri Sabzga uni fath qilishlik uchun boradi va shahri Sabzni mana bu 8 ming askar bilan muhosaraga oladi u shahri Sabzni muhozara qilib turgan vaqtida Xubbon mintaqasining podshosining amakisini o'g'li keladida, uni ahdni buzganligini, islom musulmonlariga xiyonat qilayotganligini aytadi. Muhallab o'z o'g'li Yazidni bu inson bilan birga yuboradi va Yazid mana bu vaqtda Xutton podshosining qal'asini qurshovga olib, muhosara qilib, uni mana bu muhosara natijasida yana eski sulhga itoatga qaytaradi. So'ngra Muhallab mana bu yerda turishida yana bir o'g'li Habib degan o'g'lini Buxoro tarafga yuboradi. Buxoro sohibi o'z ahlida qolganligini bildiradi, lekin Buxoro ahlidan bir qishloq musulmonlarga dushmanlik qilib chiqadi. Ularga qarshi yana jang qilishligini xohlashadi. Shunda Muhallab o'z qo'shinidan 4000 tasini Habib bilan birgalikda o'sha qishloqqa jo'natadi. Mujohidlar mana bu Buxorodagi bu qishloqqa kelib, u qishloqning musulmonlarga qarshi bo'lgan bu ahlini u yerda hammalarini o'ldiradi va qishloqni esa yoqib tashlanadi bu qishloq o'sha vaqtlarda yoqilgan qishloq deb nom olgan muhallab shahri sabzda ikki yil qolib ketadi ikki yil qoladi bu yerdagi ishlarni tartibga solishlik uchun chunki shahrisabiz bundan oldin bir necha marotaba fath qilindi lekin yana sulhni buzishlikda davom etayotganligi uchun u yerda yaxshiroq o'rnashishlik u yerga islom musulmonlarning haybatini yaxshiroq o'rnatishlik uchun u yerda 2 yil qolib ketadi. Muhallab u yerdagi Mudor qabilasidan bo'lgan bir qavmni haqida shubhalanib qoladi. Bu yana sulhni buzib, yana musulmonlarga qarshi jang qiladi deydida, ularni qamoqqa oladi. Qamoqqa oladida va biroz vaqt o'tgandan keyin ularni yana ozod qilib yuboradi. Yana Hajjojdan maktub keladi Muhallabga. Aytadiki, Hajjoj, ey Muhallab, sen ularni qamab to'g'ri ish qilding, lekin ularni ozod qilib esa xato qilding agarda sen ularni ozod qilib to'g'ri ish qilgan bo'lsang unda qamashligi bilan sen ularga zulm qilding deb maktub yozadi ya'ni hajjoj juda hammamizga ma'lumki zolim mustabid inson bo'lgan insonlarga nisbatan rahm shafqat bo'lmagan unda shunda muhallab nima deydi u aql bilan javob beradi biz ularga yengillik qilganimiz uchun qamadik va ulardan omon bo'lganimizdan keyin ularni qo'yib yubordik deydi muhallab Shahri Sabzda 2 yil turgandan keyin Shahri Sabzning to'la aholisi u bilan sulh qiladi va unga jizya to'lashlikka rozi bo'ladi. So'ngra 82 ikkinchi hijriy sanada bu kishi yana xuroson poytaxti bo'lgan maruga qaytib ketadi. Va sallallohu taala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.